Բարև ռադիոլսող բարեկամներ։ Միշտ ներկա հաղորդաշարի օրվա հերոսը Արցախյան երրորդ պատերազմի ժամանական մահացած Երվանդ Միքայելի Հաջյանն է։ Երվանդ Հաջյանը ծնվել է 1977 թվականի դեկտեմբերի 14-ին Բաքվում։ Մանկուց հանգիստ երեխա էր՝ ի տարբերություն ավակ եղբոր Նորայրի, ով Իդեպ 2016 թվականին տեղի ունեցած պատերազմի ժամանակ եւս կամավորագրվել եւ կյանքը զոհաբերել է հանուն հայրենիքի։ 1983 թվականին, երբ Բաքվում ընդունվել է ռուսական միջնակարգ դպրոցի առաջին դասարան, Երևանն արդեն բավականին տարաճանաչ էր։ Նույն դպրոցի երկրորդ դասարանում էր սովորում Նորայրը։ Եղբայրների տարիքային տարբերությունը 1 տարի 4 ամիս էր։ Երկուսն էլ գերազանց էին սովորում։ Ընդ որում, Նաևի շնորհիվ ընտանիքի մոր Տիկին Ֆլորայի խստապահանջ աջակցության նախ տասեր, հետո միայն խաղ։ Ադրբեջանում հայ բնակչության նկատմամբ 1988 թվականին ծայրառած զանգվածային բռնությունների ու ջարդերի պատճառով հաջյանների ընտանիքը նույնպես ստիպված էր գաղթել Հայաստան։ Երեխաները կրթությունը շարունակեցին Երևանում։ Ոսմանը զուգընթաց Երևանը շաշկիի պարապմունքների էր գնում Երևանում եւ այնքան էր առաջադիմել այդ մարզաձևում, որ արդեն մասնակցում էր դպրոցականների քաղաքային եւ անգամ հանրապետական մրցույթներին ամեն անգամ արժանանալով մրցանակների։ Հերոսացին հայրը Միքայել Հաջյանը բարի հիշողություններով, հպարտությամբ ու կարոտով է վերհիշում Երվանդի եւ նորայրի մանկության պատանեկության տարիները։ Երևանը մեր երկու ворթիներից կրծերն է նորայրի փոքր եղբայրն է։ Տարիքային տարբերությունը 1 տարի 4 ամիս։ Միասին են փաստորեն աճել, մեծացել, մանկության ընթացքում հենց պարզվել է, որ նույն ընտանիքից ծերված երկու երեխաներ, բայց միանգամայն տարբեր բնավորություններ։ Նորայրը շատ ավելի աշխուժեր, Երևանը հանգիստ բնավորության դեր։ Երևանը փոքր ժամանակ խաղալիքներով տանը խաղալ, կամ բակում խաղալ, գրքեր թերթել, պատկերազարդ գրքեր։ Իսկ երբ արդեն 4 տարեկան էր, տարվաճանա չէր դարձել, կարողանում էր որոշ բառեր կարդալ, հաշվել միջև 100-ը։ Նույնը եւ իհարկե նորայրը, բայց նորայրը կրկնում է բնավորության միանգամայն ուրիշ էր։ Ես միշտ ասում էի, նորայրը զորավար է դառնալու։ Կատակով իհարկե երեխային դեր իրենք։ Իսկ Երևանը անպայման մտավորական են։ Ու երևի թե ես ճիշտ եմ կանխագուշակել, որտեղ նորայրի մեջ առավելապես զինվորներ նստած։ Իսկ Երևանի մեջ մտավոր աշխատանքներ գերակշռում։ Իսկ մտածողությունը միաժամանակ ինչ որտեղ միամիտ էր։ Պատկերացրեք, ասենք թե մանկապարտեզը տանում իրեն, թեթևակի անձրև էր մաղում, թեթևակի, բողոքում դժգոհում են։ Ասում է՝ «Պապա, ասա էլի որ ջրով չխաղալ, չէ՞ որ ջրով խաղալ չի կարելի»։ Մայրը տան ասել ջրով մի խաղացեք։ Անձրև է գալիս իրեն թվում է թե ջրով խաղում են կամ թե ինչ։ Երբևէ մի գրեյ կարտայություն ես նրա բերանից չեմ լսել, թե փոքր ժամանակ, թե ընդհանրապես ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Միշտ բարեկիրթ խոսք, մանավանդ երբ արդեն գետակից կյանքով էր ապրում, թե ընտանիքում, թե շրջապատում, ուրشادիր էր ու հոգատար էր բոլորի նկատմամբ։ Դեպ նույն այդ վերաբերմունքը շրջապատի նկատմամբ ուներ եւ նորայրը դա երևի թե գենետիկ հատկանիշ է, որտեղ նույնը ես տեսել եմ իմ ծնողներից, նույնը երեք տեսել են ինձնից ու իրենց մայրիկից, տիկին Ֆլորայից եւ ժառանգաբար այդ հատկանիշը շարունակվում էր։ Հիմա նաեւ իրենց զավակների մեջ եմ ես տեսնում նույնը հետաքրիր է, ինքը Բաքվում ռուսերեն է սովորել։ Եկավ տեղափոխվեցինք Երևան, բնականաբար ռուսական դպրոցում էր շարունակում իր ուսումը, ավարտելով դպրոցը, երբ ընդունվեց Երևանի բաց համալսարան, կրծունը հայերեն էր։ Հայերեն գիտեր իհարկե, հասկանում էր, կարդալ գիտեր, բայց ամեն դեպս իր համար դժվար դասախոսությունը հայերեն լսում էր։ Բերում էր տանը թարգմանում ինքնուրույն իհարկե ռուսերենի, սերտում ապա նոր գնում հայերեն պատասխանում դաս։ Այսինքն միաժամանակ նա դիրապետում էր եւ ռուսերենին եւ հայերենին։ Պատկերացրեք, որ արտաքին գործերի նախարարությունում աշխատել ու տարիներին որպես Սփյուռքի բաժնիվարիչ նա զեկուցագրեր, հաշվետվություններ էր պատրաստում կամ քաղաքական եզրահանգումներ էր ներկայացնում այս կամ այն խնդրի շուրջ, մեկ-մեկին ցույց էր տալիս, որքան հայերեն է սրբագրելու խնդրանքով։ Ես մնում էի հիացած։ Եվ եշո, եթե ինքը սկզբից եւ այդ հայերեն ուսումը ստացածն է, դա այնքան է զարմանալի չէր թվա, հա, բայց ռուսական կրթությամբ եւ այդպես վարժ հայերենին տերապետելը ընդ որում ոչ թե զուտ կենցաղային մակարդակի, այլ զուտ գիտական մակարդակի, քաղաքական մակարդակի արտահայտություններ եւ այլ, որոնք ենք օգտագործում են եւ ինձ զարմացնում էին եւ իհարկե ուրախացնում էին որպես հոր։ որ Գրքասեր էր Գերվանդը։ 1994 թվականին բարձր առաջադիմությամբ ավարտելով դպրոցը, նույն թվականին հաջողությամբ հանձնեց ընդունելության քննությունները եւ դարձավ Երևանի հայկական բաց համալսարանի միջազգային ժուրնալիստիկայի ֆակուլտետի ուսանող, վճարովի ուսման հիմունքով։ Բայց հետո ողջվեց, որ այդ մասնագիտությունն այնքան էլ իր սերտով չէ։ Ոստի առաջին կուրսն ավարտելուց հետո որոշեց փոխել այն։ 1996 թվականին ստիպված եղավ ընդհատել ուսումը զորակոչվելով պարտադիր ժամկետային ծառայության։ Զորացրվելով 1998 թվականին Երևանը շարունակում է կիսատ թողած ուսումը համալսարանում, այն ավարտելով 2001 թվականին։ Միջազգայնագետ, քաղաքագետի մասնագիտական որակավորմամբ։ Thank you 2003 թվականից մինչև 2020 թվականի աշունը աշխատում էր Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունում, որին զուգահեռ զբաղվում էր նաև հասարակական գործունեությամբ, հայկի սերունդ հասարակական կազմակերպությունում։ Աշխատանքում ցուցաբերած ակտիվության համար արժանացել է մի շարք գովասանագրերի, մեդալների։ Արցախի դեմ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին ադրբեջանական եւ թուրքական, ինչպես նաեւ միջազգային ահաբեկչական խմբավորումների միացյալ զինուժի սանձազերծած լայնածավալ ագրեսիայի առաջին իսկ օրը, որպես կամավորական, աշխարազորային Երվանդ Հաջյանը զինվորագրվեց Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության բանակին։ Իդեպ ոչ միայն 20 թվականի աշնանային պատերազմի, 16 թվականի ապրիլյան պատերազմին Երվանդը նույնպես զորագրված էր։ Արդեն ստացել էր իր զինվորական հանդերձանքը, իր զենքը եւ այլն, որ պետք է ճակատ մեկներ, բայց իրեն հետ ուղարկեցին այն կապակցությամբ, որ ավակ եղբայրը նորերը նահատակվել էր։ Ասել են, որ եղբայրը զոհվել է, դու պետք է գնաս տուն։ Դե պատերազմել գիտեք, հիմնականը միջև ապրիլի 5-ը տևեց, 5-ի ժամ 12-ին արդեն հրադադար էր, 4 օր տևեց։ Ամսի 5-ից հետո ահագին զոհեր ունեցան քելի։ Եվ նաև բնականաբար հակառակորդը ինքը փաստորեն չստացվեց ապրիլյան պատերազմի մասնակցությունը, բայց արդեն սեպտեմբերի 27-ին 20 թվականի նա գնաց պատերազմի եւ ցավոք ոչ մեկից տեղակ չպահել։ Պատկերացրեք, երբ այդ առաջին հրանոթային հարվածները քաղաքին հասցում էին, մենք մենք արդեն գիտենք, որ պատերազմ է սկսվել։ Ես հապշտապ արդեն հակվում եմ, պիտի գայի աշխատանքի ճանապարհին է, տրանսպորտ չկար, գիրակի օրեր եւ հանկարծ արտաքին գործոց նախարարության շենքի մոտով անցնելիս դիմացի մայթով էի քայլում, papa բառը լսեցի, տեսամ կրկնվում է papa, նայեցի աջ ցախ ու վերև նայեց տեսա ինքը նախարարության շենքի երկրորդ հարկում կանաց է պատշգամբում, ինքն է կանչում է ինձ ու ժպտերես բան։ Ուր ես գնում, ասում դե պատերազմ է գնում եմ, մտա գնամ աշխատանքի տեսնեմ ինչ ենք անում, ինչ ենք անում, վերջը բոլորս պետք է լծվեն գործի։ Իսկ դու դու չես ասում որ պատերազմ է ես էլ եկել եմ իմ աշխատավայրը հա ո՞նց եք մտա դե ես վրազում եմ գնամ տեսնեմ ինչ ենք անում չէի մտածում որ ինքը եւ ինքն էլ չասած որ ինքն էլ մտադիր է պատերազմ մեկնել այլապես կամ ես կբարձրանայի իր մոտ, կամ ինքը քիչներ ես կրծքի սկսեղմեի իրեն։ Ես բարի ճամփակ ասեի իրեն, գուցեև առաջարկեի, որպեսզի չգնար, դա չեմ բացառում, ես ծնող եմ, ոչ մի ծնող չի ցանկանա, որպեսզի իր worth-ին, իր զավակը գնա գնդակի բերան։ Պատերազմում գաթա չեմ բաժանում։ Մահու ավեր Եվ հնարավոր է գնդակը մի մոլորյալ գնդակ նաև քո որդին զար։ Առաջին պատերազմի ժամանակ, երբ նորարն էր հերթափող հար հերթափող գնում ռազմաճակատ, ես միշտ կրծքիս էի սեղմում իրեն, մայրելացում էր իհարկե, իսկ ինքը հակոս կապստով զինվորական համազգեստով դե 16, 17, 18 տարեկան այդ տարիքի մեջ էր դերևս, սիրում էր գեղեցիկ հագնվել, գեղեցիկ զինվորական համազգեստ, գոտիներով եւ այլն ամեն ինչով։ Այդ տարիքում մարդ ցանկանում է անպայման գեղեցիկ Երևան։ Ես օրինակ դրա անհրաժեշտությունը չունեմ, ասում եի միշտ զգուշկած, պինտկած, տղամարդկած։ Զգուշությունը գլխավոր գործոններից մեկն է պատերազմ։ Պինտը արդեն չվախենաց, ու տղամարդկած բնականաբար խիզախությունը ոգեկոչումները ծմայրը լացում է։ Երվանդինատ էլ չկարողացա ես ասել։ Ապրիլյան պատերազմի ժամանակ եւ մինչ այդ 14 թվականի օգոստոսյան այդ մարտական գործողությունների ժամանակ, երբ նորայրը գնաց, արդեն հանրակարգի ավտոբուսի միջից է ինձ զանգել, թե ես գնացի ուր, դե գնում ենք պատերազմ իհարկե այդ խոսքերը իրեն ասացի, բայց չկարողացա կրծքի սեղմել։ Նույնը եւ Երևանդին ես չկարողացա նույնիսկ ասել բարի ճանապարհ։ Իհարկե այդ պատերազմի օրերին 1-2 անգամ հաջողվել է հերոսային կապ ենք պահպանել։ Ինքը անդադ հետաքրվում է միջազգային իրավիճակով, հնարավոր հրադադարի հարցով էր հետաքրվում շրջվում Երևան դքանի որ բանակում ծառայած տղա էր, որով սերժանտ ա եղել ինքը, նորայերի ջոկի հրամանատար ինքն էր։ <laughs> Հա, հորթորում էր տղաներին, թե անպայման փորեք հողը, խրամատներ փորեք, որպեսզի կարողանաք ձեզ պաշտպանել ու կռվել բնականաբար։ Պատերազմից հետո ինձ մոտ եկան տղաներ իր հետ ծառայել են, իր հետ միասին մարտերի մասնակցել են եւ ասում են թե ինչքան ուրախadir հոգատար էր զինակիցների նկատմամբ։ Ինքը տարիքով շատերից մեծ էր, շիկն այդ հասակային առավելություն օգտագործում է խորհուրդը տալու համար, ասենք թե ոչ միայն ասենք թե հրամատներ փորելու հարցում, այլև նույնիսկ ասենք այդպիսի մի կենցաղային հարցում, ինչպես ստացված սնդամթերքը հավասար արդար բաժանելու հարցում, ոգի տալու հարցում մարդկանց։ Մարտական գործողություններին մասնակցելով Հադրուտ քաղաքի եւ Արա լեռան միջակայքի պաշտպանական դիրքերում Ղարախան Բեյլի կոչվող հարթավայրային ուղությունում Երևանը զինակիցների վկայությամբ կրվում էր խիզախաբար։ Ավաղ հոկտեմբերի 6-ին ճշնամական արգի պայթյունը հատեց նրա կյանքի թելը։ Պատերազմական իրավիճակում Երբ բարբերաբար հրթիռահրետանային գնդակոծության էր ենթարկվում Ստեփանակերտը, Երևանի մարմինը պայթյունների տարափի ներքո հապճեպորեն մայր հողին հանձնվեց քաղաքային գերեզմանոցում։ Ավակ եղբոր նորայրի մոտ։ Երկու ворթիներ կորցրած հայրն այսօր ապրում է հանուն թորների ու հանուն ворթիների կիսատ թողածը շարունակելու համար։ Այդ ուժը ոչ միայն ինձ համար է, այդ ուժը առավելապես դեմացինիս համար է, ընտանիքի համար, կնոջս համար, իմ հարցերի համար, իմ թորների համար եւ իմ շրջապատի մարդկանց համար։ Ես երբեք այլոց մոտ նաև ընտանիքում տիկնոջս մոտ կամ իմ թորների մոտ, հարսերի մոտ լաց չեմ եղել։ Իմ լացը եղել է սենյակում, իմ աշխատասենյակում, երբ ես մենակ եմ եղել։ Ես երբեմն ցավից քիչ եմ մնում գայլի նման ոռնամ, բայց երբ ասեք մտնում իմ մարդ, ես դեպքից ժպիտ եմ նկարում։ Չեմ ուզում նախ իմ ցավը փոխանցեմ մեկ ուրիշին, չեմ ուզում իմ վիշտը տրամադրեմ մեկ ուրիշին։ Ես ուզում եմ որպեսի լուսավոր հայացք ստեղծեմ դիմացինից երեսի, թեկուզ դիմացինս գիտի Հաջա Միքայելնով է եւ ինչ կորուստներ ունեցել, ինչ ցավ է ապրել ու ապրում։ Ես ուզում եմ մեր մեջ դիրի լավատեսությունը գտնում եմ, որ առասարակը ողբով հնարավոր չէ ապրել եւ ապրեցնել ապրել մենք պարտավոր ենք ապրել ի վերջո երկրի տերերն ենք ու երկիրը մեզնով պետք է շեն դառնա, կառուցվի, կառուցապատվի, զարգանա։ Մենք կարողանանք մեր երեխաների, մեր անմահացած զավակների երազանքները իրականացնել։ Մենք մեր ուսերին դրվածնա։ Իրենց զավակները դեռ փոքր են, բնականաբար նրանք սովորում են, դպրոց են գնում եւ այլն, առայժմ այլ անելիք չունեն։ Այն ինչ որ մեր զավակները չեն հասցրել կատարել արդեն մեկ պետք։ Եվ առհասարակ, եթե քաղաքական առումով, պատմակաղական առումով մենք վերցնենք, հայ ժողովրդի շատ-շատ բազմաթիվ ծերուններ կյանքից հեռացել են բեր թողնելով իրենց ժառանգների ուսերին։ Ես կուզենայի, որպեսզի հենց իմ սերնդի կենթանության օրոք մենք կարողանանք մեր ժողովրդին ազատել այդ ծանր բերից այսինքն այդ անորոշությունից, այդ չճանաչվածությունից, հայ ժողովրդի չմիավորվածությունից։ Եվ վերջո մեր նպատակն է մեր հայրենիքի Հայաստանի հետ վերամիավորվել։ Մենք միասին ենք եղել, մեզ բաժանել են, մեզ բռնակցել են Ադրբեջանին։ Հիմա մենք վերադառնում ենք մեր մոր գիրքը, Հայաստանի գիրքը։ Սերունդներին չի հաջողվել դա կատարել, ոչ անցյալ դարի սկզբներին, ոչ Տարի վերջերին ոչ էլ հիմա առայժմ չի հաջողվել։ Դրա համար պատերազմները շարունակվում են։ Երբ մենք միավորվենք, իհարկե չեմ ասում, թե պատերազմներ չեն լինելու, պատերազմները պատերազմները միշտ էլ մարդկությանը ուղեկցել են առավել եւս մեր տարածաշրջանի համար դրանք անխուսափելի են, որտեղ մենք գիտենք թե ինչ ողերին ճշնամիներ կան մեր հարևանությամբ ապրող։ Առաջին հերթին հենց Թուրքիան եւ Ադրբեջանը։ Հաջյանների ընտանեկան գերեզմանատանը իրենց հուշակարերով ասես ուսուսի տված այսօր էլ վերստին միասին են հայրենյաց նվիրյալ եղբայրները։ Հավերժի բարձունքից հսկելով աղետալի պատերազմի հետևանքով մի բուր մնացած, բայց դարձյալ կանգուն ու անկոտրուն Արցախ աշխարի անդորն ու անվտանգությունը։ Հայրը Միքայել Հաջյանը ворթինների Երևանի ու Նորայրի հիշատակին երգ է գրել։ Ու Որդիները սիրասում, հերոսները սկաճասում, դուք տվում եք երգնքով, ես անդեմ եմ մնացում։ Երվանդ Հաջյանը Արցախի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով հետմահու պարգևատրվել է մարտական ծառայության մեդալով եւ Մեսրոպ Մաշտոց շքանշանով։ Ապա եւ Արցախի մայրերի միության որոշմամբ մայրական երախտագիտություն հուշամեդալով։ Միշտ ներկա հաղորդաշարներ եթերում հաղորդման հեղինակ եւ վարող Վեհանուշ Հովսեփյան, հնչյունային ռեժիսոր Մարի Խալաշյան։ Մինչ նոր հանդիպում։